Säästöpankki Street kansalaistorilla 3.6. Täysin ilmainen urbaanifestari. Tsekkaa lisäinfot osoitteesta facebook.com kautta Säästöpankki Street. Tiesitkö, että teippaamalla navat piiloon vaara eliminoituu? Kiitos. Mikäli kuulet ääneni, olet ystävien seurassa taajuudella 98,5. clock was nearly seven when my mare gave birth. She walked around in a stable, then she lay down. And half an hour later, a new foal was born. Isn't it amazing how new life starts? a little baby horse immediately gets up. Isn't it amazing how the circle of life goes round and around and again and again all the time? sing how the new life starts. How little baby horse immediately gets up. Isn't it amazing? The circle of life goes round and around and again and again all the time. It was one Sunday evening. Hyvät naiset herrat, tätä päivää on valitettavasti odotettu. Eilisestä lähtien vai koska tämä ikään suurin piirtein, että pidetään tämmöinen lähetys. Tänne tuli jo viestejä hyvissä ajoin lähetyksen alkamisen aikaan. Onko se noustu ylös? Ei vielä, oli tullut viesti. Jännittää, kädet hikoo, jee, ei, meisiin. Ja sitten mennään Clock was near tuossa lukee. E-, Euroviisun voittaja aineesta kuulemma on... Ei jumalauta, tuli. Kyllä, nostaa nyt ylös saatana. Haha, Euroviisun ilman muuta. Ei nyt kyllä. Nousin ylös, nostin käden, käden ilmaan, sytytin sytkärin, py, pyyhkäsin kyyneleeni ja vastasin viisi kysymyksen. Yes, it is, it really is, oh, oh ja General Wetstock laittoi viestin niin, It is. Nyt kansa, kansanliikaa jaman asiaa joukkorahoitukset liikkeelle. Euroviisussahan oli jo, jo isä Tedin My Lovely Horse. Okei. Okay. Olen sanonut tän ennenkin, sanon taas, Satu Kostinen on Suomen Elton John. Homous mainittu. <laughs> Tästä tuli viesti. They run like the wind. kaikessa. Soittaako Ari Pimpelipommia huikea livenkamaa? Ei! Tää, tää, tää, tää, nyt, nyt, nyt, tämä kiertää nyt, mutta tämä on pahin, mikä toistaiseksi siis on tullut tässä näin. Tota, niin, toi, toi, teidän version aikana. Tää versio kuulostaa joko onolta. Siis... Yeah! <laughs> Nyt tänne toistaan joko vastikseen livenä. Uh! Jep, jep. Onko Tuuli studiossa? Ei joo. Jossain vaiheessa kyllä nyt on. Joku repesi tuolle onolle. Joko Ono kulma paskempi kuin Satu Kostonen. Mun pitäis mun pitää Joko Onos pestä täällä joskus. Joo. Isn't it amazing? How the circle of life goes round and around and again and again all the time. Tuossa oli Meising panhuilulla ja tuota, kuinka monta varsaa ennättääkään syttyä tänä perjantai-iltapäivänä? Varsoja syttyy kuulemma, kun rumpu tulella nyt koko tunnin. Mä kysytään, että ketäs heppatyttöjä siellä studiossa on Ari, Ari Nilonen on? Niin! Se selviää kohta. Mut sitä niin kuunnellaan kappaleen, mutta ei sitä amazing loppuun. Anteeksi, amazing paskikseksi. laittoi miten mä en tajunnut, että tässä lauletaan varsomisesta. <laughs> Niin. Ihanaa! No se ehkä johtuu, no kyllä se jotenkin ymmärtää, että jos ei varsinaisesti sanoihin kiinnitä hirveästi huomiota, niin Arva nyt tekee hepan sytymisestä, vars, varsomista niin kuin, ikään tämmöistä niin rakkaushenkistä biisiä, mutta, mutta siis täällä on siis, äh, eikö nyt tänä viikonloppuna tasan äh, vuosi siitä, niin kuin te voititte Suomen paskinbändikilpailun Space Tracker Chicks? Kyllä, Kyllä. näin on. Kyllä, ja, ja tota, se, teillä oli silloin omaa tuotantoa tietenkin, ja tota, mutta mä ajattelin, että mä pidän tämän Amazing eh, Specialin tässä näin. Mä oon usein pitänyt spessoja, missä soitetaan ainoastaan yhtä ja samaa biisiä. Muun muassa tietenkin eh, perinteisesti pääsiässä Via Dolorosaa. Ja sitten on soitettu muun silloin, kun oli Black Sabbath, oli tota, Suomen vierailu, niin soitettiin pelkästään paranoidia. Ja sitten kun oli tämä homo, homoäänestys, oli, niin silloin tota, oli, paskis alkoi tunnin sen jälkeen, kun oli, oli selvitty. Mä soittiin, että, että jos, jos menee laki uusi laki menee läpi, niin silloin se otetaan pelkästään päivirässä sen sateenkaaren tuolla puolen versiota. Ja silloin se tapahtuu. Tämä, minä ajattelin, että nyt voisi tehdä niin, että otetaan orkesterit tänne paikan päälle myöskin osallistumaan. Ei, ei, ei pelkästään levyltä, soitetaan eri, erilaisia versioita, versioita, nopeutettuja versioita päällekkäin, niin näin päin pois. Niin meillä on tosiaankin Space Tracker 6 soittamassa Amazingia täällä näin. Ja tuossa oli teidän ensimmäisenä versiona, ja yleisö voi laittaa tuonne Southboxiin viestejä ja toiveita, että minkälaisina eri versioina te, te tota, voitte sitten mahdollisesti esittää. Niitä katsotaan, ky kykenettekö te improvisoimaan siinä niin, mm -hmm. siinä niin. Mutta te olette mi ilmeisesti miettinyt kuitenkin sitten jo, jo joitain jo etukäteen eri versioita. Joo. No, olisiko nyt... Si. si. Niin, olisiko nyt seura... Kuinka monta te olette kaiken kaikkiaan etukäteen miettinyt? Tuossa oli, oli ensimmäinen, se oli tavallaan no. se, ehkä se perinteisin. Se me, olla, me ollaan mietitty niitä. ehkä enemmän, mitä kannattaa niin kuin vetää, koska... Okay. koska ne Mikä voisi ehkä onnistua. Mutta hei, mä heitän tässä ennen kuin unohtuu, hmm. kun joku mainitsi sen panhuilun, niin ei ole, mutta on tämmöinen marokkolainen ruokohuilu. No se oli oleellinen tieto. Joo. Kyllä. Et se on mukana. <clears throat> Mutta tota noin, niin, mä niinku just ajattelin, että Suomen olisi kannattanut lähettää tämä biisi kielisenä euroviisuihin. Mm. Joo, koska, tossa, niin. joo, mun mielestä se jotenkin istuu. Mm. Pitäisikö meidän demonstroida? Joo, joo tältä istumalta. Äh, joo, tämä olisi vaan tämä koorus. Okei. Okay. Joo. Mi- säästetäänkö me sitä jotenkin? Mä voin vaikka säästää, jos Okei. Okay. Joo. Mm-hmm. Es impresionante cómo empieza la nueva vida, como el potro ha nacido y inmediatamente se levanta. Es impresionante cómo empieza la nueva vida, como el potro ha nacido y inmediatamente se levanta. Joo, se oli Eikö siinä ollut semmoista euroviisuhenkeä? Kyllä, siitä, kyllä siinä joo. oli. Joo, kyllä siinä, toi espanjan kieli sopii siihen aika hyvin. hyvin. Mä, mä, mä laitoin tuosta pyörimään tämän nyt väärinpäin, koska tota, siellä kestää vähän aikaa. E-, ennen kuin, se, se on, se on, se on 15 sekuntia lopussa on, on hiljaisuutta, mutta sä on laittanut tuon pidemmäksi, kun se oikeasti on, kun se saa niin vitusti teostoja, ties kun teki tämän biisin, koska tämähän on klassikko syntyessä. No totta jo. kai. Tai nimenomaan syntyessä, kun varsin Sy syntyy. Kyllä. <laughs> no nyt tulee meisiin väärinpäin. Good. viestieteen veron aikana. Ei jumma, Espanjaakin vielä on sanaton. Ja sitten, hyvä bändi, säästetäänkö me vielä? Sitä jotenkin oli tuossa, tuonne, teitä vähän kommentoitiin. meiningiltä ihan selkeästi. Tämä on aivan ihanaa. Joo. Kyllä, on. Joo, tämä on ehkä jopa parempi, on, jos on. mahdollista. Niin. Sanostakin saa se viro selvää. Kyllä. saatana meisin, meisin takaperin, vaan mahtavaa. Se, se sisältää selvästi saatanallista viestiä, meisin väärinpäin, Suomessa TV to Heaven. Okei, okay, totta. Tämä on kuulemma takaperin synnytystä. Meisin hidastettuna kuultava tulee mainostavan jälkeen sitten jollain takaa toimentavaa. Joku laittoi, että kuulostaa, kuulostaa Islannilta, niin, niin me, mekin todettiin tuossa yhdessä vaiheessa. Tuosta oli viesti, taitaa olla varsa perätilassa. Toi. Kuulemma Islannin ja Japanin sekoitusta. No niin, nyt tulee taas. No, tässä on tota, ö, varsa menee takaisin ja lopulta <laughs> Mälikille takaisin. loppu. Se oli kerta kaikkea hieno loppu. Jos joku pyysi, pyysi tuota, niin, Meisingiä stadislangiksi, osaatteko pystytte heittämään heittää lonkalta stadislangiksi? No tää on jonkunlaista suomea. Okei, okay, <laughs> okei. Okay, mä voin vetää kyllä, mutta ei täällä tämmöistä stadislangista me ihan täysin, mutta... Mut, mut siis mut, pystytkö muuttamaan, että te olette miettinyt suomeksi? Ite, joo. Et, joo, okei. Okay. Mut hei, mennään nyt painokseen sen jälkeen. tää on jälkeen. melkein slangi. Okei, okay, no melkein slangi. No, Mullakin niin... oli mie... Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98,5. When you shake your head, you get up, you say, Lord, I can't eat and I can't sleep. What's the matter? Blues got you. Wanna talk to you. Tell what you got to tell them. Hi, this is Lawrence Jones. I'm really looking forward to coming over to Push the Blues to play for all you lovely people in Finland. It's going to be a great show. puistoblues.fi. Thank you so much. Andu moi. Me ollaan ravintola Storilla Radio Helsingin yritysystävä. Meidän oma leipomo ja vanhan kauppahallin keittiö takaa homman tuoreuden niin hallilla kuin uudessa Story Dailissäkin Korkeavuoren kadulla. Brekut, kahvittelut, lunchit ja lasilliset on meidän juttu ja safkat ja leipomotuotteet lähtee kätevästi myös mukaan. Nyt terassilla kesäperjantaisen Hip Hop and Burgers meininkiä kolmesta eteenpäin. Grilli on kuumana, nähdään pian. Sinä, sinä, juo, juo, baari, baari, B-side bar, terassi, avajaiset, kolmas, kuudetta, kello 16, nolla, nolla, B-side bar. Sinä, sinä, juo, juo, baari. Radio Helsingin kesäklubit jatkuvat kesäkuun kolmas päivä. Kello 20 Bar Loosen yläkerrassa nähdään Kari Peitsamo. Levyä soittamassa kello seitsemästä puoleen yöhön Paskalistasta tuttu Ari Peltonen. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Tervetuloa ystävien seuraan. Kaikkia ne opettajatkin viitsi siellä koulussa opettaa. Kun ei tässä maailmassa kuitenkaan tarvita kuin neljää pientä sanaa. Ja ne ovat stop, shake, honey, go. Kehitysmaissa nainen kantaa raskaimman taakan. Vastuussa kaikesta ja kaikista. Tarvitaan siis nostetta. Naisille. Elämään, koulutukseen ja tulevaisuuteen. Kehitysyhteistyöjärjestö Solidaarisuuden nostetta naisille kampanja on nyt kaduilla ja verkossa. Pysyvä muutos alkaa sinusta. Lahjoita nostetta naisille. Toimi heti. www.solidaarisuus.fi Maailman tunnetuimpiin rock-valokuvaajiin lukeutuvan Bob Cruenin ensimmäinen Skandinaavian näyttely jatkuu kaapelitehtaan Pannuhallissa 17. kesäkuuta asti. Osana Sideways-festivaalia toteutettava Rockers-näyttely on New Yorkilaisen kuvaajalegenda Bob Cruenin retrospektiivi, jonka yli sadassa ikonisessa teoksessa esiintyvät muun muassa John Lennon, Clash, Ramones – Kiss ja Patti Smith. Oh, Lisätiedot osoitteesta sidewayshelsinki.fi. Oh, Kuuntelet Radio Helsinkiä. No mitä se bungais, jos oisit messissä meiningissä? Ja pitäisit välillä kliffaa, etkä ois aina vittu arvostelemassa. No mitä se bungais, jos oisit messissä meisingissä? Ja pitäisit välillä kliffaa, etkä ois aina arvostelemassa. Hey! Oli, mä ymmärsin oikein, että oli siis langiversio? No joo, no se oli vähän niin kuin sinne suuntaan. No niin, no, oli se, oli, se oli, oli totta kai. Eikä se myöskään liittynyt tähän varsinaiseen sanotukseen mitenkään, mutta mut jo, jotenkin vaan tuli mieleen. No, no aika, aika hyvä, aika hyvä. Mutta siis toi slangin jälkeen voisi suomeksi, oli kanssa Otetaan Otetaanko, otetaanko teillä kaksi peräkkäin? Joku toivo tuossa heviversta, laitetaan, laitetaan sitten jo, vaikka jos se onnistuu teiltä, mutta joku toivoi myös hidas. Kai se onnistuu. Vai, vai, vai, vai laitetaanko siis, haluatteko te he, hevailla heti, heti suomenkielisen version jälkeen vai laitetaanko... Vedetään teidän trilogia tähän näin. Joo, teidän trilogian versio. Ensin suomeksi tähän näin sitten. To, tokana, Eli täällä on Amazing Speciali, Space Trucker Sticks on paikan päällä. Otetaan Space Trucker Sticks haastatteluista lähetyksen jälkeen. <laughs> Kolmistaan. Eikö matonta, kun uusi elämä alkaa, kun snadi vauva heppa. Eiks oo koomatonta, kun elämän rengas pyörii ja pyörii koko ajan omaa tietoa. Se on oleellinen tuli tuossa noin. Tota, <laughs> mitä se nyt olin sanomassa? Tota, niin, niin heavy-versio, heavy-versio sitten. Laulatko sä vähän lähemmäs sitä mikkiä, niin kuuluu vähän paremmin sitten. Joo, mä laulan nyt. Jo, joo, okei. Okay. <laughs> no ne niin, heviä. Kuka se oli heviä? se on heviä. Joo, joo, jep, ehdoton heviä rotaatio biisi. Tuli tuolla viestiä. Äh, immediately gets up. Isn't it amazing how circle of life goes round and round and again and again all the time? Onneksi ei tarvinnut olla itse kuuntelemassa. hitaammin, kun tuossa oli, piti, piti ruveta sormelemaan sitä, mutta laitetaan tässä näin, to, tässä tota, otetaan kohta, on tullut Space Tracker, siksi löytyy tota, noita eh, eri versiointiehdotuksia, mutta laitetaan näin. vaikka eh, nyt niin päällekkäin. Kaksi, kato, mun käsittääkseni ne hevosetkin oli jossain vaiheessa päällekkäin, että on se varsa saatu, se on saatu sitten tota, aikaiseksi. sekin synkässä nyt kyllä. Hei, toinen lopetti pyörimiseen. Mikä sitä on? Se menikö se rikki? Se varmaan järkytty niin Hei, ei kai se nyt mennyt rikki. Ihan oikeesti. Otetaan, otetaan, otetaan, otetaan, otetaan, otetaan, otetaan, otetaan, otetaan, otetaan, otetaan, otetaan, otetaan, Odotetaan. Laitetaan uudestaan alusta. No niin, ja meillä on aikaa tämän biisin kanssa, kyllä. Ai meillä on vielä aikaa. Oh. No nyt, nyt se pyörii. Kato, ei. Ai. Ei, se menee ihan itseksensä noin. Teemu, perkele! Ei, Helvata, helvata, helvata. Miten, Tässä mitä? on jotain demonisia voimia. Tässä on. Ei, se, ei, ei olisi se, kannattanut saattaa ei, takaperin se heti, ei. heti kato. Kyllä se. Kostautuu. Joo. Tota- manaja. Tota, hei, no manaja, manaja, mutta hei, no, käydä, käydä tota, polttaa tota uusi levy tosta noin. Mun, ilmeisesti mun täytyy ottaa tää toinenkin levy sitten sit tosta. Kauheeta. Että se, tota, täh, Meneekö tää <laughs> akustiseksi koko loppulähetys? no totta kai ne pitäisi ottaa päällekkäin. Päällekkäin, tota, on, onks, löytyis tuota tuolta, odotapas, odotapas, mun, mun se mulla ei ole tuolla kun... Tuota, tuota, tuota. Mut joo, no siis No, no, joo, et, et, et, mä laitan biisi soimaan, mä käyn neuvottelemassa, älkää tehkö mitään. <laughs> Okei. Okay. <laughs> ja sai kakkuja, kakkuja limsaa. Joo, mä, joo, mä tein, tää, tää, oli, tää, oli, tää oli harjoitus, tää oli harjoitus. Mä katsoin, että pystyykö ammattilainen, ammattilainen hoitumaan no, tässä. aivan, totta joo, kai. Joo, tos, tosiaankin toi toinen, toinen levysoitin, siinä tuli jotain häkkää pieni tässä näin. Mutta ei, niin, te, te, oliko teillä jotakin versiota vielä tässä, tässä näin? Tota, oliko uh, Rekkai-versio tai kenties? Rekkai. Mutta niin, mutta niin, me, ruotsinkielinen. joo. Niin se voisi olla aika kova. Joo, ruotsinkielinen rekkai versio se vasta olisikin kova, mutta... <laughs> mutta, otetaan, otetaan, otetaan ensin se rekkai versio ja sitten jälkeen okay. mä laitan, laitan nämä päällekkäin, päällekkäin vihdoin soimaan sitten. Okei, okay. kunnolla niin, että kanssa soi loppuun asti. No niin. No niin. This is to all to you Kancha people out there. Let me tell you a story about Mimir giving birth. Isn't it missing? So amazing. The new life starts. Little baby horse. So little. Immediately gets up. Immediately. Isn't it missing? It's so amazing. Circle of life. goes round and around and again and again all the time. All the time. This is a tr true story from Babylon. Peace, man. Peace out. Ai, Ari sanoi, että Ari, Ari sanoi, että Airi, Airi, Airi, Airi, Airi, Airi, Airi tulee pelastaa meidät. Se oli hieno, se oli, se oli kertakaikkisen upea. Kiitos. Se oli, se oli uskomaton. Uhuh. Aa. Ah. Tänne tullut viestejä vaikka kuinka. Jahmaa tuli Mahtavat stemmat. Y yhtenä jämäkaaksetti kuin Valdolla. Rasta ja nyt on Jamaica Missing Maan. Ja Maan tuli vielä. Airi Maan. on? Kyllä. Pyöri uusin kokonaan. Ja Teemu Ismeisi, kyllä, tuossa tuli viesti. Ja Svenska Absolut Moste tulee, tuli viesti, kun tuossa on, jo, on tulossa kohta. Yes. Go, go, go Teemu, go. Joo, Teemu lähti pois, kyllä joo tuli viesti. Varsomisen liitto, eikö se kuulunut Venäjä joku puolun ratsuväki? Tuossa tuli viesti, Jappe kysyi, että ootteko kuullut sitä Varsomisesta kertovaa biisiä? Että se voisitko soittaa jossain vaiheessa kyllä. tuossa toi simahti toi, <laughs> simahti toi levari tuossa vähäksi aikaa, niin Iiris laittoi viesti, että Hepo veti vikan henkäyksen, kaakki kellahti. todo jatskikin mukana. Jatskit, no niin. Onko tuolla jatstupakkaakin siinä? ei ole, mutta... Oletko sä kuullut muuten siitä, että toi meidän basist, ei basisti, kun tota, niin, toi triangeliteknikko hajotti ton mun basson. A, triangeliteknikko? Joo. Kuka on triang triangeliteknikko? Yksi Antti. Okei. Okay. Ai se hajotti sun basso? Kyllä. Okei. Okay. se yritti, yritti virittää bassoa. Lainassa. <laughs> Triangeliteknikko. <laughs> niin. Sillä lailla. <laughs> Tiedä no. vaan kaikille bändeille tiedoksi, että ei kannata antaa triangeliteknikon virittää bassoja, eikä välttämättä muitakaan soittimia kuin sen triangelin vaan. Joo. Ja joku, joku laittoi tuossa, että punk, punk versio PKN tyylillä voisi olla hyvä kanssa. Sitä toivottiin tota, niin Facebookissakin no, etukäteen. se voisi ehkä jos, joo, jossain määrin muistuttaa joo, sitä meidän kyllä. neliversiota. Joo, niin. joo, mä veikkaan kanssa. Laitetaan, <laughs> niin todennäköisesti. Niin, joo, mutta koska punkin jakso on aika kaukana toisistaan, joo. niin, niin laitetaan välin mainostaa. Otetaan ensin jazz-versio ja sitten otetaan pnuk. Okei. Okay. Yeah. Eli mitä? Me, niin, jazz, man. Jazz, okei. Okay. Jazz woman, maan. Ja tota niin... Mulla jäi toi jamakka jotenkin nyt päälle. <laughs> Se oli niin hieno. <laughs> Vedetään me vaan toi kertsi. Joo. Jazz. Tuleeko siihen vähän tällaista niinku soitantoa ensin? Tuossa on jo jazz, jazz instrumentti. On, on, on, on. <laughs> ja basso on. Ruvetaan sitä herrat Space Tracker siksi treenaa biisiä. tai lähtee vai? Okei, okay, kurja. Morjatsi, morjatsi odottaa siellä niin. Isn't it amazing? How the new life starts. A little baby horse immediately gets up. Isn't it amazing? how the circle of life goes round and around and again and again all the time. Kuuntelet Radio Helsinkiä taajuudella 101,5 eli taajuudella 98,5. Niin hyvän levyn saa. Radio Helsingin Iskelmäiltama esittelee kotimaista musiikkia vuosikymmenien takaa. Teemalähetyksiä, vaihtuvia artistivieraita ja kiehtovia tarinoita. Ohjelman toimittaa Mikko Matlar levylautasella vinyli- ja savikeikkoajan parhaat styket. Laita aika almanakkaan ja virittäyty taajuudelle sunnuntaisin kuudesta 8. Käy kuuntelemassa suomalaista musiikkihistoriaa osoitteessa suomalaisen musiikin historia.fi. No voi, eihän täällä ole mitään. Joskus vaan iskee tilapäinen rahapula ja silloin on nopea apu tarpeen. Suomalainen rahoitusyhtiö lainasto.fi jeesaa alle kymmenessä minuutissa. Luotettavasti. No nyt, yes! Lainasto.fi se on ihan jees. American Express Offline on huippubrändien verkkokauppa, johon voit kävellä sisään. Offlineissa pääset näkemään ja kokeilemaan tuotteita, jotka normaalisti ovat saatavilla vain verkosta. Ensimmäinen kumppanibrändi offlineissa on Adidas, joka tuo myymälään Suomessa ennen näkemättömiä Originals-malliston tuotteita. Originals-mallisto on esillä viidenteen kesäkuuta asti. Vieraile offline-myymälässä osoitteessa Uudenmaan katu 4-6. Express.fi kautta offline. Ei kyllä sitä räikköstäkään käy kateeksi. Miten niin? Se joutuu aina pitstopilla kököttämään hikisenä ratissa, kun renkaita vaihdetaan tai vikaa korjataan. Tosiaan, toista se on meillä. Vianoriin, kun viet auton kesähuoltoon. Istut kahville ja rentoudut odotellessa. Niin, ja kerralla kuntoon, vaikka osamaksulla. Ei tarvitse tulla viiden kierroksen päästä uudestaan, eikä tuu väärän kelin kumeja alle. Sekin vielä. Vianor, kenties maailman mukavin pitstop. Timo lassi tässä terve. Mä oon tehnyt uuden levyn, Love Bullet, ja se julkaistaan nyt. Julkkareita juhlitaan Dubrovnikissa 3.6. Tervetuloa mukaan. Love Bullet, rakkauden jatsluoti. Oikein mainiota päivää niin online kuin offline ystävillemme. Kuuntelet Radio Helsinkiä taajuudella 98,5. Tarvitsi hieman timuplassia. Kanssa, on nyt se punkki. Yes. Anakia! jälkeen voidaan mennä yes. yhtäälliseen haastatteluun sitten. Tuota, yes, no, so, sopii, sopii joo, hyvin joo, kyllä, tunnelma. Joo, sillä lailla. Tota, ei, mä, mä laitan sillä, sillä välin soimaan tuohon taustalle niin, että mä soitan toisen meisingin oikeinpäin ja toisen väärinpäin. Nämä kohtaavat okay, sitten jossain wow. joo. Nyt tois menee oikeinpäin, tää lähtee väärinpäin nyt. Mutta nyt. Joo. Se menee vähän aikaa, ennen kuin se loppu kestää niin pitkään, kun se alkaa kuulua tuolta noin. Noniin. eh, eh, Odota. Toi menee tuolla väärinpäin. Noniin. Noniin. Noni. Niin. Oh. Tämä Oikein, joo. Tämä toinen esittää väärinpäin, toinen oikeinpäin teilläkin sitten. Joo, tämä on Joo. Vera, joo. Ja Toi menee siis oikeinpäin. Toi menee väärinpäin. Tässä on sanoma! Tää jollakin tota, niin, Art rock Festivalille tämmönen versio. Toi sopittiin vaan festivaaliin. Niin, totta, joo. kyllä, joo. jätetään ne tohon noin ja otetaan se nyt haastattelu tähän, okay. näin, ehkä ilman, ilman tota, tota taustaölinää, niin tota, siis Space Tracker Chicks, teillä on, teillä on jopa keikkoja tässä näin lähiaikoina, ihan justiinsa. Kyllä, Niin, miss? ensi sunnuntaina. Joo, tulevana sunnuntaina siis Louhela Chameissa, Louhelassa, Vantaalla tietenkin. Kello 15. Mm. Joo. Soitetaan siellä, siellä on muitakin bändejä. Sitten Kom. ollaan Oranssilla, sitten vielä illalla. Sunnuntaina. Kahdeksan maissa. Sunnuntaina. Sunnuntaina. Kahdeksan maissa. Keik- se, tap- se on muitakin bändejä myös. Tapahtuma alkaa kuuden seitsemän maissa tuleeko teiltä levy, tuleeko teiltä, teiltä levy? Teillä on vähän erity, jossain määrin eri, erityyppistä musiikkia, mutta nyt kun tämä on Amazing Special, ei voi soittaa mitään muuta biisiä kuin tätä Amazing, niin. Amazingia, mutta mä oon kyllä ymmärtänyt, että teillä on, teillä on tulossa myöskin sarjakuva. Kyllä, Kyllä joo. <laughs> joo, hyvä. Joo, niin sekin käy, se on käsitelty nyt. Mutta, joo. Mirkendaalis, mikä, mikä, mikä, sun, mikä sun taiteilijan nimi taas olikaan? M-Speed. Niin, niin su, su, kun sä oot, muutat, muutat niinku niin omaksi henkilöksesi, eh, niin mm. siviiliminäksi, niin, niin sulla, on, sul on ammatti. Ker, kerro sitä ammatista, se on hyvin mielenkiintoinen. Joo, siis mähän on tämmönen vessakylttien suunnittelija, siis sä designer. Sä ihan oikein siis suunnittelet vessakylttejä. Kyllä, se, se, sä, sä saat elantos suunnittelemalla vessakylttejä. Kyllä. Miten, eikö, eikö riitä, että suunnittelee yhden ja se on sitten siinä? Ilmeisesti ei. Ei, ei. se riitä. Ihmiset janoo uusia <laughs> vessakylttejä. Mä huomasin, että teilläkin on täällä tuommoinen pieni vessakylttiongelma, että niin. on. se on jotenkin vähän joo. miten sattuu ja paperille Mi tulostettu. Ihan Mi mikä niin. tällä hetkellä on Suomen vessakylttiskene? Voitko kertoa sitä enemmän, että missä mennään tällä en hetkellä mä, kansainvälisestä en mielestä? En mä nyt onks... tota, niin ala paljastaa okay. niin ammattisalaisuus. Joo, joo onks, onks, onks, niin kuin, miten on kansainvälisesti? On, onko löydetty, löydetty tota, tätä vessakyltti? homma, Että miten, aina, joo, joo, mä toimin tällä hetkellä vaan kansallisella tasolla. Okei. Okay. Ja, ja sitten sitä aina, aina, aina, aina kun suomalainen toimittaja kysyy jotain, aina pitää kysyä, että miten se Ruotsissa tämä asia on. No miten Ruotsissa on tämä vessakylttibisnes hoidettu paremmin? tuli viesti, että Reggae on ollut tähän, tähän asiassa eniten ok. Yes. Mitäs olisi Marssiversio? Ei. Siis tarkoittaako planeetta Marsia? Ei, Marssi! Marssi, S-llä, kaksi s Ei onnistu, okei. Okay. Porinasten Marsia meininkiä, Iron Maidenin meininkiä, no me tosta yritettiin. Ei, mutta heavy-versio tulikin jo tossa noin. te olette vielä treenannut, mitä ei ole, ei ole, mitä ei ole vielä tullut? No siis mehän Svenska. ei olla treenattu niin, mitään. Niin, mutta siis niin, tämä on etukäteen <laughs> miettinyt. Niin, Svenska. Svenska. Svenska ilman muuta. No nyt niin, totta kai tuo ruotsi, tuo ruotsi tuossa tuli jo. <laughs> Nyt. No, no vaikka nyt. Ihan vaikka, tai mieluummin nyt, nyt tässä nyt, on, niinku, nyt, tä, tä, tä, tässä on aikaa vielä kymmenisen minuuttia. Niin. Ne so så För nu livet börjar och liten babyhästen genast stiger upp. Det är så härligt. hur livet cirkel går runt och runt igen och igen hela tiden. Ai niin, taas toi, mä, mä unohdan, unohdan, kun me soitin tuosta väärinpäin. Nyt se lähtee uudestaan. Mä ajattelin, että nopeutettuna, kuunnellaan nopeutettuna. Sitä ei ole yes. kuunneltu vielä yeah. nopeutettuna. Me voidaan vetää tästä nopeutettuna. Joo, kohta, joo. Mä sit, se on harmi, kun tää, ei siis, tää ei kerta kaikkiaan soittaa nopeampaa. Pitää tuosta itse vetää. Mm -hmm. niin. kyllä pikku pikkuhevosilla nyt tästä näin. Kyllä. Voisi mennä takaperin nopeutettuna. Joo, kokeillaan, joo. Mennään, mennään kestiin täällä. Otetaan kesti takaperin uudestaan. Se nopeutettuna. hyvä, it goes round and round and again and again. Niin se tuossa kyllä tekee. Ja nyt otetaan sitä väärinpäin nopeutettuna. Noniin. Pitäisikö tätä pyörittää väärinpäin nyt sitten? Tästä ei tule laulua kuule ollenkaan. Ei. Ei, kun ehkä mä pyöritin sitä väärinpäin. Hei, nyt, nyt, nyt voi jää vaivata. Laitetaan alusta. Odotas, nyt, nyt, nyt, nyt täällä selvitetään tämä probleemi. No niin, nyt toi menee, lähtee tois, menee tuohon edelliseen kappaleeseen, eli näin ollen vedetään tuosta noin, ja laitetaan se eteenpäin menemään noin. Äh, no vittu. noin. Niin, kun toi oli, jos toi, näin, ja tästä näin, ja tolleen, search, track, search, search, search, nyt toi, toi menee eteenpäin. Nyt tää väärinpäin, tosta noin. Miten mä pyöritän tätä näinpäin, joo? ei, ei. Uhu. Ah, no, onko vielä jotain? Tää, juu, määräs, joo, onko, onko te teiltä, teiltä jo vielä jotain? Pikkuhevoset elämäni paras tunti, ilmailelu, puoli, bla bla, viesti, tulonko relan teiltä ilmassa, voittaa, mitä voit näistä. Meillä alkaa pikkuhiljaa nimittäin aina loppua tässä näin. Mites tota... Niin, niin, tämä nopeutettuna. Tota noin. Ot, otkaa perus, no, perusversio nope, nopeutettuna. Niin, joo, joo, ottakaa toi nopeutettu. Tässä toi tuossa noin, laitetaan se tuohon valmiiksi. Loppuun otetaan puhtaasti kokonaan biisi. Ja te tiedätte, mikä, mistä kappaleesta oli kyse. Kenellekään varmaan tullut vielä tässä vaiheessa selväksi sitten, mutta pidetään nopeutettuna ja sitten sen jälkeen, sen jälkeen tota, Eikö, eikö koko paska? Koko paska. Koko paska, koska nopeutettuna. Alkuperäisellä. Niin, ei, eikä, niin millä aloitettiin, ja, ja nyt se vaan nopeutettuna. Vaan te tuskin kuitenkin kyynette sitä väärinpäin niin hyvin. Ei, Joo. ei se ei mene ihan niin putkeen. Niin. Ei, ihan ei niin. varmaan tääkään. Tai mutta... voi mennä paremmin, niin, mutta, mutta kokeillaan nyt. Jätetään ensi no niin. kertaa sitten. Eikö? Se oli nopeutettuna. It was one Sunday evening, the clock was nearly seven, when my mare gave birth. She walked around in the stable, then she lay down, and half an hour later a new foal was born. Isn't it amazing how new life starts? How little baby horse immediately gets up. Isn't it amazing? The circle of life goes round and around and again and again all the time. morning. Our new life starts. Our little baby horse immediately gets up. Isn't it amazing? The circle of life goes round and around and again and again all the time. siis, ol, olitteko se treenannut tota nopeutettuna ollenkaan? Kos, Ei. Koska sehän meni ihan täydellisesti sykkää toi laulu. Se siis on ihan käsittämätöntä. Hyi helvetti vaivaa. Tämä on sellainen biisi, että kun tätä alkaa laulaa, niin toivoo, että olisi mahdollisimman nopeasti siellä lopussa. Niin se niin kuin lähtee sille ihan itsestä. Joo, tuossa tuli jollekin viesti, että tuosta toi alku kuulosti ihan Reginalta ja se oli kai, kyllä, että sillä lailla, sillä lailla, sillä ei tällä ei, tolla lailla, näin, näin päin pois. Okei. Okay. Okei, okay, joo. Ai siltä aikakauslehdeltä vai? <laughs> kuulostaa. <laughs> Kyllä, ehdottomasti. Mutta me, meitä onneksi loppuu aika kesken tässä näin. Lähdetään helvettiin. Piu. Ratsastetaan kohti auringonlaskua. Yeah. Kiitoksia Space Tracker Chicks. Me kakkipäin kilpailu voittaa vuotta Space Tracker Chicks. Ja teiltä löytyy Facebook-sivut ja bla bla löytyy kaikki. Kaikki löytyy, löytyy. Tää löytyy. Ja video löytyy. Ja tosiaankin niin tästä löytyy toi eka, eka veto, mikä tuli, millä aloitettiin ohjelma, niin se, se on ladattu ehkä jo, tai ladataan ihan justiinsa Paskalista Facebook-sivulle. Meisik! Meisinkiä kaikille! Meisinkiä, meisinkiä, meisinkiä, meisinkiä, meisinkiä! Meisinkiä, meisinkiä, meisik, meisinki! Meising! Hyvät taiteet ja loppuun porilaisten marssi! Ha ha ha! Ja paska! was one Sunday evening kokonaan, että tuossa oli DJ Lullerohan on tehnyt täällä myöskin kertaalleen yhden version tuosta. <laughs> Piti soittaa sitäkin sitten vähän tuohon noin. Tämä piti tulla lop puhtaasti loppuun kokonaan, mutta ehkä tätä biisiä on kuitenkin riittävästi. No niin, hyvästi. It's amazing. Mitäs tässä muuta kuin eiköhän panna rämäkkästi Sventerillä ei oikein kunnolla ja nyt lähti!